บุ๊กทูสิบสี่เจตรนาสตสีบอยหิมะสีขาวสนีเยกเยบีเอลพระอาทิตย์สีเหลือง sunce je žuto ส้มสีส้ม narandža je narandžasta เชอร์รี่สีแดง trešnja je crvena ท้องฟ้าสีฟ้า nebo je plavo หญ้า สีเขียว Trava je zelena. ดินสีน้ำตาล Zemlja je smeđa. เมฆสีเทา Oblak je siv. ยางรถสีดำ Gume su crne. หิมะมีสีอะไร สีขาวคอยเบอยเยสเนียก g b i j e l พระอาทิตย์มีสีอะไร สีเหลืองคอยเบอยเยสุนเซ จูเต ส้มมีสีอะไร สีส้ม koje boje je naranđa, naranđaste. เชอรี่มีสีอะไรสีแดง koje boje je trešnja, crvene. ท้องฟ้ามีสีอะไรสีฟ้า koje boje je nebo, plave. หญ้ามีสีอะไร สีเขียว koje boje je trava zelene ดินมีสีอะไร สีน้ำตาล koje boje je zemlja smeđe เมฆมีสีอะไร สีเทา koje boje je oblak? Sive. ยางรถมีสีอะไร สีดำ koje boje su gume? Crne.